Es gribu liecināt eh, ar savu māsu lūgšanu par manu dēlu. Eh, un brālis pabeidza Rīgas kristīgajā skolā 9 klases. Tā bija ļoti kristīga tāda forša skoliņa neliela. Eh, Bego lielā gan tā nebija katoļu skola, bet nu, tāpat kristīgā garā. Un viņš aizgāja uz teitu skolu. Un praktiski tur neiejutās. Un, uh, um, 10, 11. klasē viņš atteicās iet uz skolu un, un, un knapi pabeidzā vidusskolu ar mājmācību. Mans izmisums bija ļoti liels, jo pirmajās klasēs viņš bija par seicamnieks. Un es priesterim Vitoldam Kokaram no trīsvienības jautāja, nu ko, ko es vēl varētu darīt. Dēlu labā kādas lūkšanas, raidītas debesīm, viņš saka, vajag sākt rīkot nakts vigīlijas mūsu trīsvienībā. Un man liekas, jau pēc pirmās nakts vigīlijas dēls iestājās tādā ir Urcīmā tāds kulinārnijas tehnikums. Viņš pabeidz 9, 9 mēnešu Eiropas apmācības to programmu. Uh, un tad, uh, tad, uh, tad viņš teica, viņš ies uz Jelgavu mācīties. Es turpināju, turpināju, protams, lūgties. Uh, viņš aizgāja uz Jelgavu, pabeidz pārtiks un tehnoloģijas fakultātes uh, bakalaurus. Un tad viņš teica, jāturpina tālāk mācīties. Un es turpināju iet naktas vigīlijām. Uh, šogad viņš pabeidza Latvijas Universitātes ekonomikas maģistrus. Un, un es domāju, varbūt arī manā iespējā mazliet viņš redz, ka es savos 57 gandrīz varu iet ceļā. Uh, viņš pēc pāris nedēļām dosies Santiago ceļā. Slava Dievam! Un, Un man liekas, ka Sigūda vienlaicīgi vai pēc mums arī sāk tās nakts vigīlijas un, un daudz noteikti var liecināt, cik tā nu, ka Dievs uzklausa. Paldies! Paldies Dievam par brīnišķīgu stāstu!